Prethodilo je 18 hadisa i za večeras imamo poseban veličanstveni hadis, 19. hadis. Prenosi ga i poseban prenosilac koji do sada nije spominjan. Pa kaže imam Neui rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Abbas radijallahu an, anhuma kale kuntu khalfa nabiji sallallahu alaihi wa sallam jauman فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفيت الأقلام وجفت صحف Dakle, prenosi se od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Jednog dana sjedio sam iza Allahov poslanika alihi salatu wasalam pa mi je rekao o mladiću doista ću te ja podučiti bitnim riječima poučit ću te bitnim riječima čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe čuvaj Allaha pa ćeš ga stalno uvijek imati ispred sebe kada budeš nešto tražio, onda to traži od Allaha. Ukoliko ti bude bila potrebna pomoć, pa tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj, kada bi se cijeli ummet, sav narod skupio da te okoriste u nečemu, ne bi ti mogli koristiti osim onoliko koliko ti je Allah zapisao. I kada bi se svi sakupili da ti naude u nečemu, ne bi ti mogli nauditi osim onoliko koliko ti je Allah zapisao, odredio, pera su podignuta i listovi su se sasušili. Kaže imam neovi da ga bilježi, ovaj hadis da bilježi imam tirmizi, koji je rekao da je hadis Hasan Sahih. Zatim imam neovi je spomenuo i dodatak kojeg drugi spominju, imam Ahmed i drugi, dodatak na ovaj hadis. U citatu, rivajetu kod imama Ahmeda i kod drugi spominje se još nekoliko riječi koje nije imam termizi zabilježio. Rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam, dakle u tom drugom citatu, Ihfadi Allahe teđidhu emamek. Čuvaj Allaha pa ćeš ga imati ispred sebe. Ta'arraf ila Allahi firraha ja'rifke fi šiddeh znaj za Allaha u blagostanju, pa će on za tebe znati u tegobi. Znaj za Allaha kada ti je dobro u blagostanju, pa će Allah znati za tebe kada budeš u tegobi, kada ti bude teško. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ Znaj da ono što te mimo išlo nije te moglo zadesiti znaj da ono što te mimo išlo nije te moglo zadesiti voma asabaka lam yakun liyahtik a ono što te pogodilo nije te moglo mimo ići ono što te zadesilo nije te moglo mimo ići walam an nasra ma sabri wa an al faraja ma al kirbi wa an ma al usri usra i znaj da pobjeda dolazi sa strpljenjem i da izlaz dolazi sa tegobom i da sa sa, olak, sa tegobom, sa teškoćom je olakšica. I znaj da je sa teškoćom olakšica. Dakle, u ovom drugom citatu stoji da je rekao Allahov poslanik alihi salatu zan, čuvaj Allaha pa ćeš ga imati ispred sebe stalno, znaj za Allaha u blagostanju pa će on znati za tebe u tegobi, kada ti je teško i znaj da ono što te mimoišlo nije te moglo zadesiti i ono što te je zadesilo nije te moglo mimoići i znaj da pobjeda dolazi sa strpljenjem, da izlaz dolazi sa tegobom i da sa teškoćom je olakšica. Dakle, poseban hadis. Zabilježio ga imam Tirmizi, kao što je rekao imam Nevevi, mimo njega ovaj dodatak zabilježio imam Ahmed, Hakim, Tabarani i drugi hadisu vjerodostojnim ocijenili imam Tirmizi, u novije vrijeme šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, dobrim ga je ocijenio Ibn Rajab al-Hambali, a ima i onih koji su ga ocijenili slabim. U Qajli, jedan od učenjaka koji ima dijelo al-Du'afa, al-Kamilu fi al-Du'afa, al-Qajli, ocijenio ga je slabim i drugi današnji učenjaci poput velikog učenjaka živog Abdullaha Sada hafizahullahu ta'ala kaže da što se tiče prenosilaca ovoga hadisa ako Bog da nema smetnje u njima i ovaj hadis mnogi bilježe prenose tako da može da se izdigne na stepen dobrog ili vjerodostojnog hadisa. Dakle, mnoge puteve ima kojima je prenešen tako da se njegova vjerodostojnost pojačava. Dakle, hadis je u najmanju ruku dobar ako ne i vjerodostojen kako ga je ocijenio šeht Albani rahimahullahu ta'ala. Čuli smo, dakle, hadis prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Do sada u prethodnih 18 hadisa nije se spominjao Abdullah ibn Abbas kao prenosilac jednog od tih hadisa. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma je Amidžić Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Rodio se, ako vam je poznato, iz sire Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kada su bili u izolaciji, kada su kurejšije, kada su mnogobožci Mekke izolovali, izolirali Hašinoviće. Dakle, to veliko pleme ili tu veliku porodicu izolirali zato što je ona stala u odbranu Allahov poslanika alihi salatu sam bez obzira što je i među njima bilo nevjernika pa je ta izolacija potrajala poznato nam je za vrijeme te izolacije rodio se Abdullah ibn Abbas dakle u tom kakvom logoru tamo gdje su bili muslimani izolovani tu se rodio Abdullah Abdullah ibn Abbas. Dakle, otprilike neke tri godine prije hijdžre, oko tri godine prije hijdžre. Stoga razilaze se koliko je imao godina kada je preselio Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Koliko je Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas imao godina, pa kažu 12, 13, 15. Dakle, maksimalno da je imao 15 godina, kako kaže Ahmed ibn Hanbel, rahimahullahu ta'ala. E, zvao se Ebu Abbas, nadimak mu je bio Ebu Abbas jer je imao muške i ženske djece, od muške djece najstariji mu je bio Abbas. Dao je svome djetu po svome ocu ime. Dakle, imao je Abbasa, imao je Aliju, koji je bio poznat kao Seđad, onaj koji mnogo klanjao. Imao je Fadla i Muhammeda, dakle četiri sina, imao je Lubabu i Esmu dvije kćerke. Za njega se govorilo za Abdullah ibn Abbas da je more i tinta ovoga umeta. Zbog veličine i količine znanja kojeg je imao. Kako je stekao toliko znanja? Prije svega, dova Allahov poslanika, alihi salatu wasalam, dva puta je dovio za njega. Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, dovio je za Abdullah ibn Abbas, da mu Allah, jalla podari razumijevanje vjere i da mu podari mudrost. Jedan put je u dovi spomenuo podarimo razumijevanje vjere i poduči ga tumačenju Kur'ana, a drugi puta ga je privio na svoje grudi i rekao Allahu moj, poduči ga mudrosti. Zatim, mnogo je putovao, nije se stidio, govorio je o svom traženju znanja. Kaže, dok sam tražio znanje, često bi se ponižavao, zato sam danas ponosan kada ga dijelim. Kada njime podučavam druge, sada se ponosim znao bi doći pred vrata nekoga kod koga je htio da sluša hadise, sluša ostalo iz vjere, pa bi dolazio u vrijeme kaj lule kada bi dotični spavao, pa bi čekao svo vrijeme dok se on ne probudi. Znao bi i sam Abdullah ibn Abbas da zaspadne, da zaspi na pragu ulaznih vrata prašina da ga zamete, pjesak da ga prekrije. Također je bio upitan kako si stekao toliko znanje, rekao je, stekao sam, svakako nakon dove, jezikom koji pita i srcem koje razumije. Nisam se stidio da idem, da tražim, da pitam. Zato se i kaže da je u pitanju pola odgovora, da je u pitanju pola znanja postigao sam jezikom koji pita i srcem koji razumije. I poznat nam je slučaj, jel tako, spomnjali smo ovdje kod komentara sure Nasr, da ga je Omer radijallahu talan i pored toga što nije imao mnogo godina, maksimalno dakle 18-19 godina, dovodio ga je na svoje savjetodavno vijeće u Šuru. Omer radijallahu talan a njegovu šuru su sačinjavali učesnici bedra, stari ashabi, pa bi se bunili, negodovali, zbog čega ga dovodiš, naši sinovi poput njega sjede u kući, na ulici. Mogli smo i mi svoje dovesti, pa bi često Omer znao da ih provjerava kako bi ukazalo na znanje Ibn Abasa i na opravdano svoga postupka zašto dovodi Ibn Abasa, na šuru. Omer se savjetovao sa Ibn Abbas. Osman također poslije nakon Omera dovodio je Ibn Abbasa na svoju šuru, svoje savjetodavno vijeće. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala bi govorio divan li je komentator i tumač Kur'ana Ibn Abbas i rekao je da je bio godina poput nas nikoga ne bi mogao prestići u znanju. Bio je dičačić. Da je bio naših godina nikoga ne bi mogao u znanju pretići. Muavija radijallahu talan rekao je za njega Ibn Abbas je najveći poznavalac fikha koji ikad živio i umro. Koji ikad živio. E, kažu da je prenio 1678 hadisa, dakle da je zapamtio i prenio osmenim putem 1678 hadisa. Kaže Ibn Ebi Mulejke, družio sam se sa Ibn Abbasom na putovanju od Mekke do Medine, putovao sam s njim, pa kad god bismo noću odsjeli, odmorili, prekinuli putovanje, da odmorimo na večer, da prespavamo pa da nastavimo, on bi pola noći provodio u namazu učeći Kur'an i veličajući Allaha Đelevara. Tavus, jedan od njegovih učenjaka iz generacije Tabina, kaže nisam vidio nekoga da više čuva Allahove granice od Abdullah ibn Abbas. Alija ga je postavio za namjesnika Basre. Zatim kasnije otputovao je u Tajf i u Tajfu je i preselio. Dakle, u blizini Mekke, Tajf, poznat nam. No? Preselio je 68. godine po Hidžri. Dženazu mu je klanjao Muhammed ibn Hanefije, rahimahullahu ta'ala, i rekao je, nakon što mu je klanjao dženazu, rekao je, danas je umro odgajatelj ummeta. Danas je umro odgajatelj ovoga ummeta. Spominje se u pojedinim historijskim knjigama, biografijama, kada se govori o Ibn Abbasu, kada su ga spustili u kabur i htjeli da zagrnu njegov kabur da je proučen ajet ja ayetu hannafsul mutma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya pa su se svi zgledali i okretali oko sebe nisu mogli nikoga da čuju da vide ko uči taj kuranski ajet i spominju čak neki da je dok su zagrtali njegov kabur da je uletjela neka ptičica u kabur i više nije izašla iz kabura. Pa neki su protumačili da je to znanje otišlo s njim. Uglavnom, dakle, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, Allah djelovala bio zadovoljan s njim, sa svima sahabima, prenosi nam ovaj veličanstveni hadis. Učenjaci su o ovom hadisu govorili i jedan od njih, Ibn Ređeb al-Hambali, koji ima najpoznatiji komentar, njegov komentar je otprilike najpoznatiji na ovih 40 hadisa, kaže ovaj hadis sadrži u sebi brojne savjete, univerzalna načela o najbitnijim pitanjima vjeri. Ibn al-đevzi, rahimahullahu ta'ala, kaže razmišljao sam o ovom hadisu, sad kojeg smo čuli, pa sam se zadivio koliko u sebi nosi poruka i pouka, skoro da sam od sreće poletio. Kako narod kaže, žalostno je stanje većine ljudi, većine naroda koji ne znaju za ovaj hadis i njegova, njegova značenja. I sam Ibn Ređeb el-Hambeli ima dakle zaseban, zasebno dijelo kao komentar ovoga, ovoga hadisa. Komentariše ga u svome komentaru Džamil Ulum Wal hikam, ali isto tako ima zasebno, posebno dijelo ovoga, ovoga komentara. I drugi su na sličan način govorili. Dakle, ovaj hadis, čuli smo, govori uh, o čuvanju Allaha, odnosno čuvanju Allahove vjere, čuvanju Allahove granica. U hadisu stoji na početku čuvaj Allaha, Allah će čuvati tebe. Dakle, govori o čuvanju Allahovih propisa, Allahovih naredbi i zabrana. Govori, a onda dakle govori o cijeloj vjeri, govori o cijelom šerijatu. Zatim govori, kako smo čuli, o Allahovoj odredbi, da je Allah dželovala odredio ono što nas zadesi nije nas moglo mimoići ono što nas mimoiđe nije nas moglo zadesiti govori o vrijednosti strpljenja i slično a ponajviše dakle u svom prvom dijelu hadis govori o vezanju za Allaha subhanahu wa ta'ala da čovjek se veže za svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala da sve što mu treba traži od Allaha. Što god da mu treba da traži od Allaha. Budeš tražio nešto, traži od Allaha. Budeš bio potreban pomoći, traži tu pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa dakle ovaj hadis ima brojne poruke i pouke za sve nas. Prije svega, iz ovoga hadisa vidimo da trebamo odgajati svoju djecu od malena. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kako kaže Ahmed ibn Hanbel rahimahullahu talan, maksimalno je imao 15 godina kada je preselio Allahov poslanika alihi salacom. Ovo je, ove riječi, bitne riječi izrekao je ranije. Mi imamo takvu djecu. Ovaj hadis je prenio jedino Abdullah ibn Abbas ove riječi su rečene jedino njemu. Riječi kada bismo imali vremena i da se vratimo na komentare brojnih učenjaka, mogli bismo izvući poruka i pouka. To je prenio dječačić od 12-13 godina. Šta mi danas svojoj djeci od 12-13 godina smijemo reći i da to oni zapamte i da to oni dostave i prenesu. Zatim iz ovoga hadisa vidimo da Allahov poslanik alihi salatu wasalam je bio skroman. Sa svima se družio. Ne samo sa odraslima, već i sa djecom. Vidimo iz ovog hadisa koliko je Allahov poslanik alihi salatu wasalam koristio vrijeme. Iskoristio je putovanje, da na putovanju stavi i za sebe dječačića, za kojeg je učio dovu, očekivao da se njegova dova primi, očekivao da i za njega živi dugo i živio je i za njega dugo 50 i nekoliko godina i dostavljao znanje. Pa je iskoristio vrijeme da putuje, da mu kaže i kaže inni uallimuke kelimat. Nije rekao inni uallimuke el kelimat već je rekao neodređeno, ja ću te podučiti, kada je neodređeno, onda se kaže bitnim riječima. Kada nešto nije određeno, kada je nešto neodređeno, kada je nešto, ha, onda se misli na posebno. Ja ću te podučiti bitnim riječima i doista bitnim riječima ga je i podučio. Vidimo dakle da ga je presreo na putu pa ga je stavio iza sebe milostivo se obhodio prema njemu. Kako je rekao i na drugom mjestu, nije od nas onaj koji ne poštuje, ne uvažava naše starije i koji nije milostiv prema našim mlađima. Nije od nas. Možeš govoriti ja slijedim, ja slijedim, grubo se obhodiš prema djeci, ne uvažavaš starije, ne poštuješ učene, nisi ti od sljedbenika, poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam. Riječi su jedno, suština je drugo, suština je bitna. Zatim, vidimo također posebnu vrijednost i odliku Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kada ovaj hadis niko drugi do on nije prenio ovim riječima niko drugi do Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma nije podučen nisu rečene ove riječi nikome drugom do njemu ja ću te podučiti bitnim riječima I ovo su prije svega bile bitne riječi za njega, da Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kao dječačić, kao momčić stasa na ispravnom vjerovanju, na pridržavanju vjere na ispravan način. Čuvaj Allaha, čuvaj Allahove propise, čuvaj Allahove granice, Allah će čuvati tebe. Znaj da ono što te zadesi nije te moglo mi ići i znaju da je to sve određeno, završeno, gotovo, podignuta su pera i listovi su se sasušili. Zatim vidimo <clears throat> iz ovog hadisa da onaj koji želi da uputi savjet nekome ili da mu kaže neke bitne riječi treba da ga pripremi. Kada želiš nekome nešto bitno da kažeš, posavjetuješ nekoga bitnim riječima, moraš da napraviš uvod da bi ga pripremio za to, da bi on posvetio se tim riječima, tom savjetu koji mu želiš reći. Pa i poslanik Alihi Salat sam prije nego li ga je počeo savjetovati, čuvaj Allah, Allah će čuvati tebe, čuvaj Allah, Allah će stalno biti uz tebe. Kaže, ja ću te podučiti bitnim riječima, odnosno slušaj sad. Pa sad dobro, šta ću ti reći? To je značenje. Ja ću te podučiti bitnim riječima. Zatim vidimo koliko je, je li tako, dobro družiti se sa učenim ljudima. Nije mu ove riječi rekao neko drugi. Do Allahov poslanika alihi sallam kaže, doista ću te ja podučiti bitnim riječima. Zatim, ovaj nas hadis podučava da najveću pažnju u odgoju nas samih, a zatim drugih moramo pridavati tevhidu, Allahu je dželovala jednoći i pozivati u njega. Kako reko, pod čuvanjem Allaha misli se na čuvanje Allahovih propisa. Hadis se prevodi doslovno. Nećete nigdje naći da je ovaj hadis preveden čuvaj Allahove propise, Allah će čuvati tebe. Nego se kaže čuvaj Allaha, Allah će čuvati tebe, Allah nije potreban stražara, Allah nije potreban nikakve svite, Allah je to sve stvorio, Allah je sve svemoćan, on nije potreban nikoga, svi drugi su potrebni njega. Pa kada se kaže čuvaj Allaha, misli se na čuvaj Allahovu vjeru. Hoćeš čuvat, nećeš čuvat, to se vraća tebi. Hoćeš čuvati Allahove propise, narod bez zabrane, raditi što je naredio, ostaviti što je zabranio, to se vraća tebi, Allahu, doće hadis, ako Bog da poslije, ništa ne može ni uvećati vlast, ni umanjiti vlast, to što ćeš ti biti bogobojazan ili što nećeš biti bogobojazan. To Allahu ne treba. To treba nam. Zatim, iz ovoga hadisa, vidimo da onaj koji bude čuvao Allahovu vjeru, ono što je Allah naredio, radio, ono što je Allah zabranio, ostavio, Allah će čuvati njega. Allah će čuvati njega, Allah će čuvati njegovu vjeru i čuvat i njegov dunjalog. Odnosno, iz ovih riječi zaključujemo da je nagrada shodna dijelu. Kako budeš radio, tako ćeš i zaraditi. Kako se ti budeš obhodio prema Allahove vjeri, tako će se Allah obhoditi prema tebi i na mnogo, mnogo mjesta u Kur'anu, u hadisima možemo naći ovo pravilo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala in tansuru Allahe ansurkum. Ako vi pomognete Allaha, odnosno kako smo čuli, ako vi pomognete Allahu vjeru, Allah će pomoći vas. Hoćete da budete pomognuti protiv neprijatelja, pomozite Allahu vjeru. Ako hoćete da vas Allah pomogne, vi pomozite Allahu vjeru. Kaže Jalla Vala, fedkuruni et kurkum. Vi mene spominjte, pa će ja vas spomenuti. Hoćeš da te Allah Jalla Vala iznad sedam nebesa, iznad Arša spominje tebe po imenu, spominje ti Allaha. Nagrada je shodna dijelu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْفُوا بِأَحْدِي ufi bi ahdikum. Vi ispunite svoje obećanje prema meni, ja ću ispuniti svoje obećanje prema vama. Vi ispunite obećanje, rekli ste da ćete biti moji robovi. Ja ću ispuniti svoje obećanje da ću vas uvesti u džennet. Kad je Allah djelovala sve ljude izveo iz kičme Adema, svi su rekli da svjedoče, kada je Allah djelovala upitao, ali su tu bi rabbikum kalubela, ha? kaže naš narod od kalubela. Ha? Kalubela, svjedočimo. Allah djelovala upitao, ali su tu bi rabbikum, zar ja nisam vaš gospodar, rekli su, sve duše su rekle, bela, svakako, jes, prihvatili. Svi smo prihvatili da je Allah djelovala naš gospodar. Ispunite svoje obećanje. Ja ću ispuniti svoje obećanje prema vama. Da, oni koji budu vjerovali, koji budu radili dobra djela, da ih čekaju džennetske bašće. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, men setere muslimen seterehu Allahu fi dunja u lahire. Ko sakrije, prekrije mahane nekog muslimana, Allah će njega sakriti, odnosno njegove mahane, na dunjalku i ahiretu. Kaže poslanik alaihi salatu sam, men bena lillahi mesjiden, ben Allahu lehu bejten fil dženne. Ko sagradi radi Allaha mesjid, Allah će mu sagraditi kuću u džennetu kako radiš, tako budeš i nagrađen. I mnogi, mnogi hadisi u kojima se to spominje. Budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smjelovati onaj koji je, koji je na nebesima. Dakle, nagrada je shodna dijelu. Budemo li čuvali Allaha, Allahov vjeru, Allah će sigurno čuvati, čuvati nas. U onolikoj mjeri koliko čuvamo vjeru, odnosno pri sebi imamo vjeru, čuvamo vjeru kod sebe, u svojim životima, toliko će Allah čuvati, čuvati nas. Ko voli, nek izvoli. Obratno, iz hadisa zaključuje, ko ne pazi, ko ne čuva Allahovu vjeru, naprotiv krši njegove granice, njegove propise, neće ni njega Allah čuvati. Odnosno, Allah će ga prepustiti njemu samome ko zaboravi na Allaha, Allah će učiniti da on sam sebe zaboravi. Allah će ga prepustiti njemu samom. Kako kaže Jalla Vala, wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Nemoj da budete poput oni koji su zaboravili na Allaha, pa Allah je dao da zaborave sami na sebe. Izgubili se. Zatim dalje, iz hadisa se zaključuje kao što vjernik obožava samo Allaha dželle dželevala, trebao bi tražiti pomoć samo od Allaha. Kaže, i da se elte fes wa ide sta'anta fastain billah. Ako tražiš, traži od Allaha. Ako si potreban pomoći, pomaži se Allahu Vjernik bi trebao da traži pomoć od Allaha. Kada Allahova pomoć dolazi? Šta je rekao Salaf? Allahova pomoć dolazi onda kada prestaneš očekivati pomoć od ljudi. Allahu je krivo. Tražiš od drugih, a oni ne mogu sebi pomoći, a kamo li tebi. Ne tražiš od Allaha u čijim rukama je sve. Allahova pomoć dolazi onda kada prestaneš očekivati pomoć od ljudi. Ili onda kada prestanu mogućnosti ljudi tek tada stupaju na snagu mogućnosti Allaha Đalala. Allah Đalala dalje preuzima. Kada ostaviš ljude, uradiš što možeš, prepustiš se, onda Allah subhanahu wa ta'ala preuzima na sebe. On će to riješiti. Zato tamo jedna najbolja knjiga iz Teuhida. Mnogi forsiraju, nema smetnje, Kitabu Teuhida od Muhammed ibn Abdullah Haba. Ima prije nje. Od Makrizija. Ahmed ibn Ali el Makrizija. Teđridu, teđridu teohid el Mufid. Tamo on spominje pravo, istinsko značenje teohida. Ko je muvahid? Onaj koji se okrene od ljudi. Ne očekuje ništa od ljudi. Okrene se potpuno od ljudi. Sve svoje, kao što svoj ibadet posveti Allahu, sve svoje, brige, nade, čežnje, potrebe iznosi samo Allah. Onaj koji prekine svaku vezu s ljudima što se tiče toga. A to je muvahid. Onaj koji veže se samo za Allaha dželovala u svim situacijama. Hm. Pa dakle, kao što vjernik obožava samo Allaha dželovala, trebao bi tražiti pomoć samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Trebao bi. Dozvoljeno je tražiti pomoć od ljudi u onome što ti ljudi mogu koristiti. Nije dozvoljeno da tražiš ono što ti ne mogu. To je već problem. Ali opet, bolje je da ništa ni od koga ne tražiš. Moramo se odgajati da čovjek ni od koga ništa ne traži. Ako mu neko učini dobro, Allah ga nagradio. Reći mu, džezake Allahu hajr. Ako možeš da mu vratiš, čućemo ako Bog da predivne riječi Ibn Kajima kada nastavimo sa tefsirom surje Lejla. Eh, vratimo, reci džezak Allah her, uzvratimo ti dobrim na to. Ali ako možeš da ne tražiš, ne traži. Naši prethodnici spadne im, na jahalici spadne im bić i nisu htjeli reći pored o, za onoga koji prolazi da dodaj. Nego zaustavi, siđe i uzme. Nisu htjeli zatražiti čašu vode od žene. Donesi mi čašu vode. Ustane i donese sebe. Ništa. Ni od koga ništa ne traži, ako možeš. Odga, odgajaj se. Zatim, hadis ukazuje, ovaj hadis ukazuje također na nemoć ljudi, svih stvorenja. I automatski, dakle, ovaj hadis govori o našoj nemoći, i govori o našoj prijekoj potrebi za Allahom dželovala. Sve se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ništa nema kod nas, zato trebamo vezati se za Allaha dželovala što je god moguće, moguće više na njega se oslonuti, ne okrećati se od njega ka stvorenjima koja su kao i mi. Zatim hadis ukazuje na obaveznost vjerovanja u Allahu odredbu, znaj kada bi se svi ljudi, to kaže poslanik Ali Hissel, sakupili svi, svi, da ti okoriste u nečemu, da ti dadnu korist u nečemu, ne mogu, osim onoliko koliko je Allah odredio. Ne mogu. Nemoćni su. I to je zabilježeno. Zapisano koliko ti Allah odredio od dobra ili od zla. Koje ćete snaći. Ne može se ni povećati, niti umanjiti. Dova mijenja sudbinu, ta doba je zapisana. Održavanje rodbinske veza produžuje život ili mijenja sudbinu, sve je to zapisano. To je određeno, zapisano. Sve je zapisano. Allah je zapisao, kako je rekao poslanik Alihi Salopsan, 50.000 godina prije nego li je stvorena zemlja. Prije nego smo stvoreni mi. To je određeno. E, kada ovo znamo, onda trebamo se obraćati Allahu Đallavala a ne ljudima. Hadis nas obavezuje dakle da vjerujemo Allahu dželovala odredbu i da budemo zadovoljni njome. Da budemo zadovoljni njome, ne da se snebivamo, ne da se žalostimo. Iz hadisa zaključujemo ono što nam je Allah propisao da će nas zadesiti, to će nas zadesiti. Da tu budi zadovoljan. Ono što je Allah dželovala zapisao da će nas zadesiti, to nas mora zadesiti. Prigovarali su u Medini munafici onima od ashaba koji su poginuli na Bedru, na Uhudu, da su ostali s nama sigurno ne bi poginuli Pa Allah dželovala kaže, svi biste vi kojima je određeno da poginu izašli, htjeli ili ne htjeli, izašli na mjesto pogibje. Ono što je, zadeš, što je zapisano da ste zadesti, zadesit ćete sigurno. Slušali ste suru Fil, što je Allah dželovala dao da se desi Ebrehi i njegovoj vojsci, je tako, spominje se u tefsirima 60.000 da ih je bilo koji su došli da unište Kabu, pa je Allah dželovala poslao sićušna stvorenja koja su nosila sa sobom po tri kamena, gađali sa ta tri kamena svakog vojnika, raspadao bi se, izgledao bi poput lista kojeg crvi istoče, neke od njih je ostavio, tako, nekolicinu njih, ali čim su došli, vratili se u svoje mjesto i rekli šta se desilo, umrli su. Gotovo. Gotovo. I njima je propisano da umru, umru, umrli su. Nema, Allahove odredbi niko ne može izmaknuti. I to naš narod pripovijeda, mnogo slučajeva ima, usnio nešto ružno, neće ići na posao, ostao kod kuće, kod kuće umro. Njegova sva ekipa, ne znam, u rudniku zatrpana, izginula i on kod kuće umro. Poznato je, spominje se, jel tako, slučaj meleka smrti. Kada je došao Suleiman trebao da dođe kod Suleimana i da jednom čovjeku kod Suleimana uzme dušu. Spomnije se ukazivanjima. Pa je obavijestio Suleimana, rekao doći ću da uzmem tom tom dušu. I ovaj saznao i kaže Suleimanu, šibni me negdje daleko Suleiman, njemu su bili, bili vjetrovi počinjeni, ali tako kaže, nosi me, nosi me. I prebaci ga negdje daleko. Kad je taj došao, tamo melek smrti ga čeka. I onda melek smrti se začudio. Kaže, meni je rečeno da ja trebam da ti ovdje na ovom mjestu uzmem dušu, a znam da si ti tamo kod Sulejmana. Otkud te ovdje? Spominje se. Ali uglavnom, mnogi šerijatski tekstovi to potvrđuju i naša svakodnevnica potvrđuje da ono što je propisano morate zadesiti, nema mogućnosti da izbjegneš, zato budi zadovoljan ako si vjernik, ako čuvaš Allahove granice, vjeruješ u Allahovu odredbu, onda znaj da je to dobro za tebe. Onda znaj da je to dobro za tebe. Imali smo ovdje, posjetili smo se, je tako, skoro, slučaj onog, je tako, vladara i ministra kojeg je imao do sebe, koji je govorio što god bi se desilo, on bi govorio, hajde inšallah, ako Bog da to je dobro, ako Bog da to je dobro, Pa jedne prilike dok su sjedili i večerali ili ručali šta je bilo, ovaj vladar je uzo nož da nešto ociječe i ociječe sebi prst. Ovaj do njega kaže ako Bog da dobro. Šta dobro? Evo više, pet. Dobro. Dobro ako Bog da, kaže u zatvor. Kaže, hajra ako Bog da. Šalje ga u zatvor, on veli hajra ako Bog da. Dobro je. I to ako Bog da. Nakon izvjesnog vremena krene vladar u lovu volio lov. Pa išao za divljač, išao, išao, išao i izađe iz svoje teritorije. Na drugu teritoriju gdje su živjeli ljudi koji su obožavali kipove. I uhvate ga i kaže tebe prinosimo svome kipu kao žrtvu. I skinu opremu s njega, oslobode ga od opreme i hoće da ga tamom prinesu kad jedan vrisne. Kaže šta je nepotpuno nema prsta. Ne možemo takvoga prenijeti našim božanstvu. Kaže, tek sam ja tad shvatio riječi Hajrako Bogda. A? Istim to stani riječi Hajrako Bogda. Pusti ga, hajde kaže, šta ćeš nam takav, ne, ne, ne možeš nam koristiti. Vratio se, kaže, dovodi mi onog ministra, puštaj ga iz zatvora. I grli ga, kaže, uvjerio sam se. Dobar si ti. Ali de mi samo reci, Kad sam te poslao u zatvor, ti si rekao hajra ko Boga. Kako to? Evo, ja sam se uvjerio što se tiče mene. Kaže, ko je s tobom do sad išao lov? Ko je s tobom do sad uobičavajući lov? Kaže, ti. E, vidi, kaže, sam ja išao s tobom u lov, tebe bi pustili, a ja bi ostao položen tamo bez bezbavljen. Znači, hajra ko Bog da što si me u zatvor stavio ono što je Allah odredio, sigurno, ako si vjernik, ispravno vjeruješ u Allaha, držiš se Allaha i propisa što god ti Allah da. Ponekada to u prvi mah čovjek ne može možda da, da, da shvati, da toliko prihvati da je to dobro za njega, ali prije ili kasnije shvatit će. Zato u ovom hadivu se ispominje strpljenje. Vjernik treba da bude strpljiv, treba da bude zadovoljan kod prvog udarca, kako je došlo tako hadisu. Svima nama i mi ćemo na kraju umrijeti, umire rodbina, umiru članovi porodice, gledamo druge ljude koji su daleko od vjere, čupaju kosu, kidaju, odjeću, sve to urade, ne mogu ga vratiti. Nakon 10-15 dana svate, Bože moj, šta ću, otišao. Takav budi od početka. Nemoj jadikovati na Allahu odredbu, nemoj žaliti se na Allaha, nemoj prigovarati Allahu, možda govoriti riječi nevjerstva, činiti ove radnje iz predislamskog doba, džahilijeta, ne možeš vratiti. Budi odma svjestan toga od početka i budi zadovoljan Allahom odredbu. E, ova činjenica, dakle da će nas zadesiti ono što je Allah propisao, i da nas ne može zadesiti ono što Allah nam nije odredio. Vijednika postiče na hrabrost. Postiče ga da ide naprijed. Da ne sjedi. Ne može me zadesiti osim ono što mi je Allah odredio. To dakle čovjeka postiče na aktivizam. Da čovjek bude aktivan da da radi, da ide naprijed, da bude hrabar, da bude smijen. Zatim iz hadisa vidimo da inne ma'al inne nasre sabri da pobjeda dolazi sa strpljenjem ako se strpiš pobjeda će doći sigurno koliko je malobrojnih skupina koje su bile vjerničke koje su bile strpljive koje su bile postojane pobjedile daleko daleko brojnije, brojnije skupine Dakle, nakon svakog strpljenja ili sa svakim strpljenjem dolazi sigurno, sigurno pobjeda. Nakon iskušenja dolazi izlaz. Nikada Allah vjerniku neće dati iskušenja, a da mu neće dati i izlaz. Zatim iz hadisa vidimo posebnu poruku za nas. I to bismo trebali da usvojimo, prihvatimo i da živimo. Iskoristimo to u našim životima. Onaj ko bude znao za Allaha u blagostanju, Allah će znati za njega u tegobi. Iskoristi svoje vrijeme. Dok si zdrav, dok si mlad, pokoravaj se Allahu, čuvaj Allahove propise, uči Allahovu vjeru, podučavaj druge, praktikuj, pozivaj, radi znaj za Allaha, znaj za Allahu vjeru u blagostanju, u rahatluku. Kad dođu iskušenja, kad dođu tegobe, Allah će znati za tebe. Spominje se u jednom od predanja da onaj koji zna za Allaha u blagostanju, spominje Allaha, zikri, veliča, uči Kur'an, klanja, uči vjeru, podučava druge, spominje Allaha, kada se desi iskušenje, kada upadne u tegobu, ne da ću belaj problem, pa se obrati Allahu da meleki na nebesima kažu ovaj glas nam je poznat. Zašto poznat? Od prije, od dana blagostanja i tada je dozivao Allaha ta isti glas. Obraćao se Allahu pa kažu ovaj glas nam je poznat, zauzmite se za njega. Tražite kod Allaha da se zauzmi, da, da, da mu se odazove. A onaj koji ne spominje Allahov blagostanje, ne zna za Allaha. Kad se desi tegoba, kad se desi nedaća, podigne ruke, doziva Allaha, kažu meleki, ovaj nam je stran. Ne znamo za njega. Ko je on? Nećemo se zauzimati za njega. Zato iskoristimo. Allah nam smjenjuje stanja na dunjalku, blagostanje tegoba, blagostanje tegoba, zdravlje, bolest, iskoristimo blagostanje. Znajmo za Allaha kako bi Allah dželovala zasigurno znao i za nas poslije. Pa dakle, ovaj hadis govori o posebnoj vrijednosti pokoravanja Allahu dželovala u vrijeme, u vrijeme blagostanja. Zatim, hadis dakle govori o vrijednosti strpljenja. <clears throat> u hadisu se nalazi radosna vijest za one koji su iskušani, Allah će im dati sigurno izlaz i onda, dakle, svi mi to dobro znamo čak iz naše stvarnosti, kada čovjek misli da nema više izlaza, tek tad dolazi izlaz. Kad čovjek misli da nema više kud, da su iskušenja toliko postala nesnosna, tek tada dolazi izlaz. Jer tada, kada je čovjeku najteže, trebao bi se tada najviše obraćati Allahu, to Allah traži. Allah traži da mu se obraćaš. Allah traži da mu budeš ponizan, skrušen pred njim. Da tražiš od njega. Allah se srdi na onoga koji ne traži od njega. Zašto? Zato što smatra da je o Allahu neovisan. Traži od nekoga drugog, ne traži od Allaha. Onda kada iskušenja postanu nesnosna, maltene nema više kud, tek tada dolazi. Ha? Kaže Musa, kada su došli do mora, ne nevrijeme, valovi, more, uzburkano, nema šanse. Oni koji su bili uz njega, sljedbenici kažu inna le mudrekun. Gotovo je, stigli su nas. Faraon, sa ogromnom vojskom, gotovo je, stigli su nas. Odnosno, pobit će nas. Kaže Musa, kella, inna me i rabbi se jedi, nikada. Sa mnom je moj gospodar koji će mi pokazati put. Nikada. Znači, dakle, bezizlazna situacija, nema više kud, ima Allah, Allah je stvoritelj mora, koji je onog faraona, koji mene, koji tebe. Ja cijeli život dao za njega, čuvao ga, čuvao vjeru, pozivao njoj, došao da vas izbavim od njega i da me Allah sada ovdje uništi. Kella, inna me je rabbi se jehdin, kažu mu Fesiri, Ibn Atije kaže, Allah djelavala nije ni završio se jehdin, Nije, nije Musa za, ni završio se jehdin, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se otvore pute. Nije ni završio rečenicu Allah će mi ukazati put, Allah je otvorio put mora. Ibrahim, alihi salatu sam, baca se u, u vatru koja se, kažu, spominje se u predanjima, pripremala mjesec dana, ložila. Hej, sahat vremena da, ložiš, razbuktavaš, donosiš, ne možeš stajati. Ako je ovo tačno, ispravno, mjesec dana, onda ispravna i tvrdja da su ga katapultom bacili. Se nisu mogli pri približiti vatri. Nisu se mogli približiti vatri. Već su ga bacili katapultom. I kaže, hasbi Allah, dovoljan je meni Allah. On je amal vakir. I predivali on zaštitnik i pomagač. Pa su ga vidjeli kako klanjao u vatri. Nakon izvjesnog vremena, ha, spalit će ga vatra, to on malo. Nakon izvjesnog vremena, nakon sedam dana došli, Ibrahim i dalje klanja, od vatre nema ništa. Njegov babo, koji je na, naredio sve to, Azer, da se zapali vatra, da se baci sin, koji je otpo od njega, kaže, Ibrahime, divan je tvoj gospodar? Divan je tvoj gospodar? mi za tebe ovoliko vatru i bacili te i on te sačuvao. Divan je tvoj gospodar. Ali, kun oslonac, kako kaže Ibn Kajim Rahimahullahu Teala, kada bi bilo čovjeku naređeno da ukloni brdo i on se oslonuo na Allaha, da ga Allah pomogne u tome i uklonuo bi. Sigurno bi uklonuo. Hm. Zato, dakle, ovaj hadis govori govori o tome da kada iskušenja postanu nesnosna, zasigurno dolazi izlaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, dakle, treba se vezati za Allaha što je god moguće više. Poslanik Alihi sa locam sa Ebu Bekrom u pećini vide stopala mnogobožaca koji su došli u potjeru. Vide i kaže Ebu Bekra, Allahu poslanče, samo da oni pogledaju te svoje stopale, vidjeli bi dog nas. Kaže, Ebu Bekra, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Allah štiti. La tahzen, inna Allah mana. Nemo da se zalostiš, Allah je s nama. Ja se žrtvovao za Allahovu vjeru, dao sve, uradio što mi je naredio i ne mogu ništa više. Allah će se pobrinuti, nemoj da se žalostiš, ali treba dakle imati čvrsto oslanac i čvrstu vezu sa Allahom dželovalom. Hm. Zatim ovaj hadis nas i postiće da imamo lijepo mišljenje o našem gospodaru, ovaj hadis nas postiče da ne smijemo padati u očaj, jer Allah djelavala će zasigurno dati izlaz. U ovom hadisu je također i nagovještaj da ćemo biti iskušavani na Dunjalku. Živimo na Dunjalku, Dunjaluk je kuća iskušenja, jer ne bi poslanik Alehi Salatu Oselam, je tako, upozoravao na njih. Ako neće čovjek biti iskušavan, ako će uvijek biti u blagostanju, nikada neće doći tegoba, ne bi poslanik Alehi Salat samo upozoravao na te tegobe i ta, ta iskušenja. I pravila iz ovoga hadisa, životno pravilo, onoliko koliko čuvamo Allahove granice, u tolikoj mjeri i Allah čuva nas na dunjalu. Onoliko koliko čuvamo Allahove propise, Allahovu vjeru, toliko i Allah čuva nas. I također, drugo pravilo je u stvari ovaj dio hadisa, da pobjeda dolazi sa strpljenjem, da se izlaz nalazi u samoj nevolji i da se olakšica nalazi u samoj tegobi. Znači, neće ti se olakšati sve dok ne budeš stavljen na tegobu sigurno u tegobi nalazi se i olakšanje. U hm, pobjeda je sa strpljenjem, izlazu nevolji, a olakšica u tegobi. Drugo pravilo. To je prilike što je bilo vezano za, za ovaj hadis. Ako ima neko nešto da pita, gore. Svanko, Allah, Hamid, Šedan, Gara, Gara, Gara, Gara, Gara, Gara, Gara, Gara,